dena, eta guler da ere bai, eh? ez da ere, beti uda betean baita ere, beraz diadanik lainizien de baita ere egian, Besta goxo, ez zilelaik zure txera txartzen al, uh, eh, usaian bezala, edo, ala, eta hori ulergarria da. Horrola da, eta egiten dugu alduguna zinez uh, jendeak ez soberat jakin behar da, be bideak, eh, nahi bauzu, eh, inguruko bide guziak uh, idekiak direla, horiek ez tira etxiak izanen, departamendua eta mm, departamenduko egibide hori eta horiek ez direla etxiak, dira zinez barneko uh, iriztin zentroko uh, bideak etxeak direnak. Beraz, bai, ulertzen aldugu, batzuk, uh, ala, piskabat aspertua itzaitia ere, eta normala da ere bai.